Ուղիղ 34 տարի առաջ այսօրը 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական падգամավորների 20-րդ գումարման խորհրդի արտահերտ նստաշրջանն ընդունեց որոշում մարզը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ տեղափոխելու հարցով ադրբեջանական, հայկական եւ ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդների արչեւ միջնորդություն ներկայացնելու մասին։ Որոշումը անմիջապես որակվեց որպես պատմական եւ նոր որակ հաղորդեց արդեն 1 շաբաթ շարունակվող հրաապարակային պայքարին։ Այն համարվեց Արցախի վերածննդի օր Լենինի անվան հրաապարակը, որտեղ տեղի էին ունենում հիմնական իրադարձությունները, կոչվեց վերածննդի հրաապարակ։ Անվանը հարիր Արցախն օրը նշում էր տոնական դրամատրությամբ։ Այսօր շատ բան փոխվել է, բայց օրվա խորուրդը նույնն է մնացել։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո ավելի է արժևորվում ազգային զարթոնքի գաղափարը։ Այսօր երկրի իշխանությունները Ստեփանակերտի հուշահամալիրում էին հարգելու հանուն հայրենիքի փրկության նահատակվածների հիշատակը։ Նրանց հետ էին նաև հատուկ այս առիթով Հայաստանից Արցախ եկած հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Մեր գործողությունները պետք է համապատասխանեցնել այսօրվա իրողություններին, որ เป զի կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Օրվա խորհուրդը պետք է ուշ տա հաղթահարելու հոգեբանական ու նյութական խնդիրները, ասում է պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ 1988-ի ազգային ազատագրական ուղանիշներին հավատարիմ մնալ է պետք կոչը կրկին Արցախի վերածնունդն է, վերածնունդը բոլոր առումներով, միանշանակորեն նաև միացումը, որը երկարաժամկետ առումով մնում է մեր նպատակը, սակայն դա ունի իր միջանկյալ լուծումները, իր մեխանիզմները, այդ թվում անկախության միջազգային ճանաչումը, բայց բոլորս պետք է գիտակցենք, որ առանց մայր հայրենիքի, մայր Հայաստանի Արցախը չի կարող գոյություն ունենալ եւ հակառակը առանց Արցախի Մայր Հայաստանը չի կարող երկարաժամկետ առումով գոյություն ունենալ։ Պետք է մեր հայրենիքի տարբեր հատվածները վերջնականորեն վերամիավորվեն, իսկ Արցախի վերածնունդը նաև դա է նշանակում։ Արցախը միշտ զգացել է Հայաստանի աջակցությունը եւ շարժման տարիներին եւ հիմա Ազգային զարթոնքի գաղափարը պետք է միշտ միասնական պահի հայությանը Արցախում թե Հայաստանում։ Օրվա խորհուրդը պետք է հավերժական լինի, ասում է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Նա Արցախում է նոր ի պաշտպանություն Արցախի նախաձեռնությամբ, որը նպատակ ունի ազգային ազատագրական պայքարի մասին ողջ ճշմարտությունը հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանը։ Հիմա շատ կարևոր է որպեսզի մենք պատմության դասերը քաղենք, որովհետև հաղթանակից հետո պետք է այդ հաղթանակի արդյունքները հաստատել, ինչը չարվեց 94 թվականին։ Հիմա մենք ունենք այդպիսի շատ դառը փորձ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվան, ապա այստեղ մենք եկել ենք նախաձեռնությամբ։ Մտավորականների խումբը եկել է նախաձեռնությամբ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի համահայկական համաժողով հրավիրվի Արցախում եւ Արցախում միասնության գաղափարի իրականացումը դառնա դա։ Եվ դա նաեւ ներկայացնելու է աշխարհին իրավական տեսանկյունից այն անթերի բոլոր գործողությունները, որը կատարել է Արցախի ժողովուրդը իր ղեկավարությամբ 88 թվականից սկսած հենց ամսի 20-ին, փետրվարի 20-ին ընդունվել է իրավական ամենակարևոր ակտերից մեկը։ Ադրբեջանը դրան պատասխանել է պատերազմով, Սումգայիթով, Կիրովաբադով, Բաքվով եւ այլն։ Այս էսպիսի իրողություններն է, որոնք որ մենք պետք է աշխարհին ներկայացնենք։ Ադրբեջանն այսօր հայտարարում է, թե հակամարտությունը լուծված է, սակայն այն, ինչ նա լուծում է կոչում, միայն Ադրբեջանի համար է ընդունելի, ասում է Արամ Սարգսյանը։ Խնդիրը կարգավորելու համար պետք է օրակարգ ներկայացվի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ինչն այսօր բացակայում է։ Ի պաշտպանություն Արցախի նախաձեռնության համանախագահ հասարակական քաղաքական գործիչ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով նախաձեռնության հիմնական նպատակներից մեկը Արցախի կարգավիճակի հարցը միջազգային ատյաներում բարձրացնելն է։ Մյուս նպատակը Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է։ Երջապես երրորդ նպատակը Արցախի իշխանություններին, Արցախի ժողովրդի քաղաքական ուժերին աջակցել։ Ոչ 1988-ին, ոչ էլ դրանից հետո Հայաստանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Թե ինչ չխանգարեց Արցախի հանրապետության ճանաչմանը, Հրանտ Բագրատյանը չգիտի։ Նրա կարծիքով այսօր էլ խանգարող ոչինչ չկա։ Երկու անգամ ազգային ժողովում բարձրացել եմ հարցը ճանաչելու եւ միացնել։ Ճիշտ ասած, միացում տեղի ունեցել 89 թվականի դեկտեմբերին հայկական ԽՍՀ-ում։ Անցամ ես այդ կարծիքին եմ, որ կարելի է ճանաչել, բայց տիրապետում է կարծիք, որ եթե մենք ճանաչում ենք, ապա Մինսկի խումբը եւ բանակցությունները դադարում են եւ ստեղծվում է պատերազմի նախադեմ։ Այդպես չեմ համարում 20 թվականի պատերազմին դուք լսեցիք նաև որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարն ասեց ճանաչեիք։ Այնուամենայնիվ երբ որ մենք ճանաչում ենք, դա ճիշտ բանակցությունը լինել չի կարող, որտեղ բանակցությունը նրա համար չեն, որ Արցախ լինի, թե չէ, բանակցությունը համար են ինչ սահմաններում պետք է Արցախը լինի։ Այս սա իրականում համարում Արցախի ազգային ազատագրական պայքարը շարունակվում է, եւ այն, որ 1988-ի պահանջն ու 2022-ին նույնն են, Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներում կախված կարմիր ու սև պաստառները չէ միայն որ վկայում են, այլ հենց հուշահամալիրի հարևանությամբ ձգվող Պանթեոնը, որը շարունակությունն է Եռաբլուրի, հայրենիքի միջև այժմ էլ ծխացող զոհասեղանն ու մայր հայրենիքից անջատ ապրելու անհնարինությունը, որ զգում է Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ոք։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։